Es mulleres con soante Tenra todo corazón Constante en toda ecuación En a historia rutilante Loitadora triunfante No feble fío da vida Compañeira extravertida Galicia nai esa vida Es verde, es emigrante, es camarada, es canción Es nosa terra, es nación Es ancestral, es amante Pois son de quer xigante engaiolante agarrida Vamos a baixar a música de María Doceo para darlle a benvida ao señor, ilustrísimo señor alcalde de Viana do Bolo que, que está de celebración. Xa leva tempo celebrando. Bueno, xa levan tempo. Celebrando, ali, o entroido, pero, pero... Porque de vez en cuando aparece colgado algo vamos a dar a felicitación e saudalo porque porque mañán é o día grande. Moi boas tardes, Andrés. Hola, boas, moi boas. Moi boas tardes. Non sei se si non sei se me eh, enganei ou non, pero a verdade é que sí, que mañán é, é o día o, o domingo gordo, non? Sí, sí, como ti ben sabes, claro que sí, efectivamente. mañán é o día o día grande de Viana do Bolo. Viana do Bolo, eh, non só so non somente por, por, por, por o entroido en sí, das máscaras, sí, boteiros, eh, da, do gran desfile dos folións e demais, senón por esa 51 festa do mm, da Androlla, non? Da Androlla, sí, efectivamente, ah. sí, é, así é. Menos dúas que por desgracia por, por tema bueno, da pandemia sí, sí. non podemos non podemos telas. Eh, pero bueno, eh, saber que a, ah, eh, xunto con la LIN sí. é a festa máis antiga, máis antiga de, de, de, sí, de toda sí. Galicia. Sí, están a, li, a liorta entre as tres, a, a, de, a de a, a, a da Lamprea e a de sí. e, a, a Androia. Sí, sí, sí. Sí, o que pasa que, bueno, son diferentes cada unha, cada unha. Claro, claro. Unha sea mellor e outra que sea peor, pero, bueno, son diferentes. Unha vai ser mellor en en restaurantes, etcétera, e eh. outra facemos aí no pabellón, como algunha vez estuveches, sabes como como como é. Que que por certo mm, mm, aumenta a población o mañán eh, pois multiplicar por tres case, non? Sí, tranquilamente, si sí, non sabemos, non eh, sabemos pero que incluso hoxe, por exemplo, que hoxe foi en Villariño, que é o día grande, sí. sabedes que temos o triángulo mágico, máxico que <laughs> faían Manzaneda Claro, yo lo faémolo tamén aquí, a Vilariño eh, e, e, e, Viana, Viana do Bolo. Viana do Bolo que entón, bueno, estamos extraordinarios, ademais hai documentais extraordinarios que que, que, que, que, que fixeron e publicaron precisamente Carlos Núñez e, eh, e Kepa Junquera e Quintiá, sí, que, que, sí. que teñen pois pues, es, es, bueno, eso é entroido, non é carnaval, vamos. Sí, Bueno, así se chama, efectivamente, sí. Eh, eh Trudio sí. tamén lle chaman, e eh, todo eso. Pero... Bueno, eu xa, xa non entro en tanto <laughs> Cosa, tantas definicións, sí, sí. Pero bueno, pero era un trullo de toda a vida. Escoit, unha cousa que eh, os tickets acabaronse, lóxicamente, o casi bueno, as 24 horas de, de, de poñelos na venta, pero este ano a, a, a, a cantidade de persoas eh, bueno, aumentou. Eso é, eso é abismal. Eso é decir, se tuéramos dúas carpas máis, pero bueno, había que ter outro catering, sabéis que hai que ter unhas hai que ter unhas pricas, hai que ter claro, unha cousa claro. que se pagan todo porque hai que ser todo todo legal, e eh, seguro, non, non claro. feito sí, todo sí, con sí. todo. Entón sería, bueno, xe eh, mañán seguramente que o mellor, pois pues, non o sei, pero igual tranquilamente de mil personas, eh. Jare, que se van a estar Que pasa que se benefician tamén que é unha cosa moi boa, non é que Todos os restaurantes do pueblo, Todos restaurantes claro, e, claro. e, e alrededores. Claro, claro, claro, claro. Que tamén é, eu, o que hai que fazer, o sea, claro. ten que vivir todo o mundo. Claro. E además este ano coincide bastante bon tempo. Oh, fenómeno. Eh, ahora mismo eu penso que tiñamos 19 grados. <laughs> Xa non había oh. por aqueles cañós fora <laughs> aquel frío e aquela neve coa mellor viña. Claro, e, claro. Que, claro. Estivemos en Villariño estábamos, pues, que, no, non che quero decir manga de camisa, eh? sí. pero que estaba tocando, sí. pues, se viña sudando, eh? Claro, agota, eh. Claro, claro. Hombre. No, os folios ali eh, lógicamente no, con 20 con 20 grados ou casi 20 eh, eh, eh, eh disfrazados ou polo menos pois pues, lógicamente sí, sí. sudar a gota gorda. <laughs> sí, señor. Chacho digo, sí, como tuveran, como tuveran seituras. Ese, y ese cabrito casi tan bo como de que hicimos, sí, moi moi ben, moi ben, moi ben. Pois. Eh, non dicimos con o mismo que digo sempre, que non é mellor co outro, sí. cada un ten a súa excelencia ou cada exacto, un quere un intento de unha maneira. Eh, bueno, mm, como en todos, con, tú vas a un restaurante, igual como sí. mellor nun que de menos categoría que noutro de mellor categoría. Claro. Moitas veces, aí mm. están os franchos, para sí. decir unha cousa. Claro. E, pois, este ano mm, teredes, bueno, tamén convidados especiais, algúns mm, da administración seguro que virán, pero tamén sí, bueno. Eh, grandes interpretacións ou mellor musicais tamén algunha? Sí, o que, sí, vamos a ver, nós estamos en contacto sobre todo con quen a xente que que vive os folios, yo, todo o que din, porque nós queríamos traer a mellor pois, pues, unha orquesta, queríamos traer outra cousa, sí. outros sitios como un Lariño Traina, aquí xeron os charangas. Claro. Ah. Charangas, charangas locales e charangas, unha charangas, charangas boas de fora. Claro, sí, sí. Que son as que fan mm, máis entroido aínda, non? Eh, exactamente. Porque... Claro, penso que sí. Efectivamente, van a nosa comparsa, que tamén vai tocar. Ah. Ah. O sea, que bebían e van por aí. Oxe, ahora mismo están en Solveira. Xa ves. Porque eu te decía que eu tiña o día moi apretado. Sí, sí, xa me, xa me dixete, xa me dixete. Pero bueno, que, che pero bueno. que por certo, che agradezo moitísimo que sí, lle no. dese coñecer aos nosos aintes. Es, es, bueno, as vivendas rurales de por aí, según nos bueno. dixeron, están todas ocupadas. Eh, sí, casi sí. non hai sitio sí, ni preci sí, sí. precisamente por poder vivir. Xa leva tempo, eh, sí. a verdad que sí, xa non hai, xa non hai. Mm. Non hai o, sitio okay. ningún o que debería facer o Concello ou polo menos buscar alguna cousa, algo parecido a un aparcamento para que a xente que vaya ah, sí. a, verdad, que, que eso sí. sempre, sempre foi bastante difícil de, de, de, de conseguir que, que toda a xente que estuviera máis ou menos cómoda, porque é difícil o povo non ten sitios especiais para eh. poder aparcar, non? Claro, vamos a ver. Eh, temos ahora agora mesmo temos temos temos un temos o colexo. Sí. Eh, Si eu, eso é unha necesidade, pero xa para, para, para cando ven o verán, eh? Claro. É unha necesidade grandísima. Sí. Temos o colexio, que, bueno, aí aparcan, onde poden aparcar a mellor dos coches ou así. Sí. Temos outra finca que está, pero xa está un poquinho aparcada, que é ao lado da piscina. Sí. Que aí tamén se meten outros 400 coches. Pero é que non temos aparcamento, outro aparcamento claro. non temos. Claro. Nos queríamos con xente, con xente privada, sí. decir, adaptar. que ten aquelas fincas, sí. adaptar aquilo por un por un tempo. X tempo, eso, sí, oye, sí. se van a edificar ou van a outra cousa, pois faz un contrato non pasa nada. Claro, exactamente. Pero non temos terreo, Ese é un sí. problema, non temos sí. solo. Sí, sí, sí. hai outra cousa que tamén eu notaba faltar no tem, na, daquelas eh, e quizás ti agora tamén o, te, o ter a responsabilidade como como alcalde é a mm, cooperación ou polo menos a disposición do, do, da xente para para decir eu aporto a mi meu graciño de area para que vi, eh... para que Viana teña uh, non sei recepción. Entonces, eh, non sei, son reticentes os o, o, o pobo para mm, neste caso, non? Non, pero é que no, no tema do aparcamento é que non hai solar. Non hai. Non hai espazo. Estamos, nada, estamos ahora mismo, que é un muro aí, que sí estamos negociando con él, que eh, seguramente que é un muro donde estaba o antigo chicote, que tú sí. recordarás, sí, sí, sí, sí. cae aí, bueno, eso caeu, eso vai, non están facendo a xunta, está arreglando, unha parte do ayuntamiento, e aí, o mellor, pois pues, sí podemos, sí podemos o día de mañá, sí. chegar a un acordo con el xa falamos, eh, podemos uh -huh. chegar. Hai, sabes que hai outro sitio, hai algún sitio máis que vai a carretera de, de, de, eh. de a, o contorno de Vilariño. De Vilariño, sí. Claro, pero é todo privado, o sea, tú te claro, claro, claro, claro. Nos pedimos con outros señores que bueno, era o, o Colemán, a súa familia que son 20 heredeiros. Uh -huh. eh, claro, ves. o primeiro que nos piden son 380.000 euros. Sabes? uh -huh. Uh. Eh, que che iba a decir? Eh, ya, esa reparación ou ese, esa novidade o no, do, do, mm, do mercado que debaixo tamén estaba aquilo bastante ben edificado e había sitio para poder aparcar tamén por elí, non? Sí, sí, sí, pero aí sí, aí estamos, a, eh, estamos Está cometendo unha obra. En obras, eh, claro. Sí, eso están obras totalmente, es claro, e aí temos aí temos collimos unha subvención de 600.000 euros máis menos, sí. e nos temos que aportar o 30%. Carai estamos facendo que a Plaza de Abastos ven, coa cual a parte de abaixo queremos deixar para aparcamentos, queremos deixar unha parte para aparcamentos, e logo despois todo aquilo, porque aquí chovía Muchísimas, Uf. claro, os, sabes, claro. sabedes, eh, como en todos los lados. Sí. Sí, se sí, non sí, se cuidan claro. as cousas, sí. as cousas van abaixo. baixo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces gracias a Xunta de Galicia, pois pues, conseguimos unha, unha subvención do, do 70%, en 600 700.000 euros. Carai. Bueno. O cual nos temos que aportar, me parece que son 130, 160. Pois, bueno, pues, a ir, están, ir... Obrando, está, está, están obrando, eh? o sea, non é decir que digo sí. unha cousa. Sí, eh, eso me dixeron, sí. Claro, e aparte de Banxo, queremos ver, tú sabes que hai un pueblo eh, eh que é Forneros de Cova, sí. que casi non pasa na esquina mismo, onde está unha panadería, eh, da unha esquina, entón queremos ver por ali outra, unha pista, unha pista non, unha, como carretera, vamos, pero carretera ben acementada. Ben, adaptada, sí. Se, eh, efectivamente, adaptada para que, pa que se metan despois ambulancias, que vai por a Galega, todo e pode salir ao Concello. Ajá. E vai uh -huh. ao, ao povo ese. Pois se hai unha emerxencia, mellor dun incendio, unha uh, cousa, claro, aquilo, eh? pois temos aí un muro, temos aí tamén un proxecto de, de 40.000 euros. Avance de, comunica avance de comunicación logo entón, non? Sí, sí, sí, sí, carai, sí, carai, sí. que ben, que ben. Sí. Proxectos que, que, que axudan o pobo e que eh. sirven para que a xente viva máis cómoda e moi ben, moi ben. Creo que sí, quitamos a antigua chacinera que se, se te recordas, aquilo era un desastre. <laughs> sí, que ademais non Porque funcionaba ni, si, sí, non funcionaba único... ni siquiera a depuradora. Ah, No, no, ya máis hai tres, aí ali había tres camións, había, había eh, ali de, bueno, de pena, o sea, sí, sí, sí, sí, todo, sí, sí, e logo de, e o problema do amianto. Sí, claro. entonces, quitamos o amianto todo. Sí. Tamén outro outro problema de Xes Galicia, quitamos o quitamos son eh, había unha unha brica de 300, eh, no, 430 euros creo que era, e quitamos, temos dous obradoiros e, e quitamos Carai. a plaza Sí, sí, sí, no, estamos, creo que se está funcionando. Os obradoiros é unha cousa moi importante, non? De, de, de principio son 40 personas que están traballando. Por eso, por bueno, eso que... Bueno, colin. Ese é un... Premiando o bolo é moito. Unha vantaxe enorme, porque postos de traballo, sí, sí. Sí, señor. Das unha cousa, despois tens moitas cousas que facer, habrá que arreglar pontes, habrá que arreglar camiños, habrá que arreglar moitas cousas. É de, dun ano, incluso os obradoiros xa meñen incluso con dereito a paro. Carai. Se esa xentiña que está, os que empezan, que collen traballo, xa tuvemos outro ano pasado, que foi un éxito, porque desa xente toda que entrou, foron seis, seis sacaron o título. Ves? Pois non era boa. Xente, claro, xente no mellor que non que non é só, pois sacache un título, oye, pois sacan a eso, sacan outra cosa, sacan, sacan despois o Celga, o Celga, sabedes, o Celga é o galego, que ao sí. mellor non estudiaron nunca, pois, pues, oye, pois pues, ten para, para traballar no no, porque é o primeiro que lle piden, hoxe. Sí, sí, sí. Hombre, sí. claro. claro que Como sí, en sí. todos os lados, oye, cada un tipo sí. seu idioma pide a súa cousa, é, é, é, é, é, é, é, Hombre, tanto eh, que... Eh, lógico, para poder traballar como é debido, claro, eh, claro, e ademais ter, ter esa capacitación para poder eh, decir, bueno, pois pues, eu falo galego, que aí falo casi todo o mundo, non? Que non é como nas capitais, sí. si, si, pero que se si ademais tes o título, Indo moito mellor, claro que eh, sí. No, no, eh, aparte que é necesario, é dicir, tú empezas o mellor, Aí chavales, oye, porque non tuveron ocasión, non tuveron oportunidade, por o que fora, pois mira, sacan o título, oye, pois eu podo ser, oye, pois empleado de aquí, de empleado do outro lado, eh. pois te van a pedir. Tú vas a un eh. concello, vas a unha administración, e vais a pedir o celda. Home, que sí. tanto como en cada como en cada en cada comunidade pedirán a súa, a súa eh, Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, tú a mellor se non tes eso xa non podes entrar. Bueno, pois pues, de claro. e algún aprobou a eso. Claro. Pues, Pois... Hai outra xente que a mellor é maior de 60 anos e tal, o único que quere é jubilar. <laughs> Lógico. pero, pero non pode encontrar a mellor outro traballo. Lógico, sí. Entón, dalle están unha oportunidade. Que, hombre, e tanto. Pois eso de sobradeiros é un felicitarte porque hombre. conseguilo tampouco é unha cousa moi no. doada, non, non, non todo o mundo no. é capaz de conseguilo, sí, sí. Non, a verdade que non, pois pues, mira, pois pues, de feito temos dous, un está, bueno, sabes que compartimos moito con, Vila, con Vilariño ahora mismo, sí. un, unha central está, está con nós, Sí. E a outra, dentro de nós, xunto ca Veiga, temos un co, con Gudiña, con Vilariño e con Ríos. Ai, alegrome moitísimo desa combinación. Eh, de verdade que, que, che fel, que te felicito por ese traballo de, de, de coordinación, posto que, a, ademais, por exemplo, o, a festa do, de Vilariño mudouse de día precisamente para non coincidir coa festa de, de, de, de, de Androlla en, en, en Viana do Bolo. Eso é un, un espectáculo extraordinario. Ademais, claro. un avance para que todo o mundo poidera disfrutar das dúas cousas, non? que antes, eu acórdome, hai tempo, non? Coincidían as dúas. Sí, efectivamente, sí, bueno, podía haber picos ou podía haber cousas. Mm, mira, o, en principio o que non pode haber é localismos. Eso es, no, eso eh... gustoume moito, de verdade que sí que, ah, que decir, ese, ese, ese traballo conxunto beneficia a todo o mundo. Somos todos veciños, temos que estar todos todos unidos. Claro, exactamente. Nos empezamos co, co Vivo Más, que eso, é un, eso, eso vai a ser o 19 de marzo. Vai a ser un ah. espectáculo enorme, eh? Xa foi, xa foi, xa foi e ese é un espectáculo. E, digo, onde, estamos falando dos carnavales que é, o mismo, non? Sí. eu que digo a xente. Pero iso é exactamente o mismo. Entón, oye, nos damos a oportunidade de que les participen tamén. Hai claro. gastos, hai todo. E tú che levas as cosas a, a mitade, é sí. moito máis fácil. Claro. Sí, e compartir é algo que axuda a todos, eh, sí, sí. bueno, fai, fai, fai máis pobo, non? Uh eh, -huh. E levamos todos o mismo, porque non son troido máis ou menos é igual. Sí, sí, sí, sí, non é o mismo, oye, como deberín, xa te digo, sin comparacións, eh, que cada un tenga a súa, idea. Claro, mm, sí. Non claro. ten nada que ver, pero non son un é o mismo que deberín. No, hombre. un perfil moi grande, como se vas a Canarias, como se vas a Cádiz. Sí, eh. igual. Pero eso xa se chama carnaval, eso é desfile ah, especial, e, eh, non ten nada que ver cos, cos nosos folións, cos nosas comparsas, co... e ademais co, coa tradición do povo, dos povos, non? Porque cada povo hasta toca o folión dun xeito diferente. Claro. Claro, claro, sí, cada un ten o seu toque, efectivamente, sí, é que así, así, sí, sí, sí, xunto con Mazarenda, eh, bueno, eh, hoy invitas os, que é un, un, son moitos, porque nos, nos mañan desfilan 21 furios aquí, eh? Uh, joli. Eh, outras veces veñen tamén de Portugal, verdad? Sí, vamos a ver, sí, vi, levaban uns anos que non viñan e ainda contatei con eles, pero bueno, eh, como eran tantos, sí. porque tú, claro, tú empezas ás 11, 11 e media, que vamos a empezar, sí. eh, non nos dá tempo nada. Despois, eh, ya hai outra cousa. Que mm. despois tamén sempre hai aquel pique. Sí, sí. Sí, un pouquiño, eh, sí, un pouquiño. Pero máis ancestros que están loxe, pois pues, eh, no, o noso era isto sempre. Pero bueno, pues, o noso era isto, vamos a fazer o resto. Eso é, si, a tradición é o que manda, claro que sí. Eh, claro, que son bonitos é outra forma de facelo. Sí. Que de feito algúns copian. <laughs> bueno, sí, bueno. Pero bueno. Pero sí, sí. Refiero, refiero, que... copiamos incluso de portugués, que son muy bons. Tú ves la mascarada, y la verdad que... Na mascarada participan eh, internacionalmente, verdad? Sí, sí, home, y veñen, veñen de Italia, sí, veñen de, sí, veñen de Portugal, veñen, creo que van, a vir de, de, de Irlanda. Va, no, é uh, un espectáculo. Sí, sí. Pues... Sinceramente. Eh, desde aquí, desde a nosa pequena comunicación eh, pois pues, na, na nosa radio eh? humilde de, de Radio Cornellá aquí nos sempre en Galicia, felicitamos e eh, eh, e damosche honoraboa e desexamos que teñades moitísimo éxito. Por certo, mm, eh, mañán eh, máis de 3.000 persoas nas carpas, non? No, no. Sí, o que pasa é que este ano vamos a cambiamos un pouquinho. Sí. É dicir, nós temos o que é un pabellón, no pabellón van a entrar 1.500 personas. Carai e van a entrar no, no antigo campo da feira uh arriba. van a entrar 1500 que aí é onde nós queremos que temos un proxecto aí que temos temos cartos incluso propios para ir a Casa da Androia ah, a Casa da Androia Sí, queremos facer ali a Casa da Androia como un multiusos Carai, para que ali podamos entrar ao mellor 2.000, 3.000 personas Carai. Ole. Pois hai que facer eh, sí, unha sí, suxerencia a, a Andrés unha suxerencia é facer pois como se poida, non? Buscar documentación para facer un pequeno museo e exposición da, da, da, da Android dende, o seu comezo, porque 51 anos dá para moito, eh? Sí. Pois pues sí, pois pues estáme preguntando, tú me, vamos, tú, eu retirome a ti, Xulio, sí. porque tú máis ou menos sabes isto como sí, é, sí, oye, sí. que me perdonan os compañeros, pero bueno, tú estás... No, no, no, sí, no. Sí, sí. Eu, eu, eu do boluto vivo eh, unha vez. Sí, sí. Pues, por hecho. E eh, sabedes como, bueno, pues sabedes como como se empezou, sí. foi moi difícil, eh? Sí, sí, sí, o casino, Eso, bueno, de, de, dificilísimo, sí, señor, sí, sí. <laughs> Efectivamente, entonces son 50, son 51 anos menos 2, o sea, os dous non que se son sí, por a sí, pandemia. Sí, sí, sí. Entón, oye, que empezou unha xentiña que esa xentiña, para, a verdade, que ten un mérito sí. non isto non estaría. Claro, e hoxe faise festa de todo en todos os lados. Claro. Sí, sí. Sí, pero... que naquela non se falla ninguna. Claro, pero eh, eh, por eso digo, por eso te comento, eh, eh bueno, é unha suxerencia de facer no, no, un, moi bonita, sí. un pequeno museo que, que re, recorde, lembre, pois, pois, pois o falecido... Mm, sí. Mm, eh, eh, X. Hombre, sabedes que nós facíamos eh, deixouse sin fazer un tempo este ano sí. deixamos tamén unha pausa facíamos aquela aquela androlla aquela que se puña a xente esta que traballou toda sí. Eh. que todos foron nominados o sea, todos os que estaban a mí, algún escapou, a mí non sei pero todos sí ou casi todos fustes. Sí, sí, sí, foi, foi unha selección que, que, que foi, se foi facendo, ademais había un equipo que se, que sí. seleccionaba, ti estabas sí, como... Ya... Pe, pe, entonces, sí, pero pediu a xente, pediu a xente. Pediu, exactamente, e entonces a xente... O sea, non é unha cousa que faga a alcaldía ou que faga o grupo de guerra, non? Claro, claro. A xente, oye, esta, esta persona estuve, e tú falabas coa xente e dices, sí. mira, este na que, pues, empezou por aquí, isto, tono, eh, bueno, Netalí, eh, Eduardo Camé, etcétera, tú, moita xente. Sí, sí, sí. Xente dos Foriós, de Buxán, de que xa por defeito como acaba de morrer unha unha unha persona que era o de o de Buxán. O de Buxán. Demos, Magua, sí, sí, sí. sí. que non é do concello este, pero sempre nos veu acompañar, sempre sí, toda a vida. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces a xente esa cousa tampouco se pode olvidar. No. Claro, por eso a eso me refería que, es decir, aínda que fora mm, fotográficamente lo menos de, deixar eh, eh, que, que seguro que haberá documentación no concello. Y, y entonces, ay, ay, de, de documentación. Sí, <laughs> bueno, hai que buscar, hai, hay que buscar quizás sí. o mellor poñer un deses eh, grandes do Obradoiro que pues, mellor darlle eh. oportunidade que faga de becario e que busque <laughs> Exactamente. A, <laughs> a documentación necesaria para bueno, Pois pues, sí, sí. pues aí teremos, eu creo que temos foto de todos e temos sí. tamén unha do aquí do pueblo, eh, claro. eh, temos, temos foto de todo eso. Claro. Sí, señor. Sí, e despois, pois, pues, eso, as, moitas das persoas que non mm, mm, sei, medio anónimas que traballaron sí. e que traballan aí precisamente eh, eh cociñando para que todo mm. eso se leva adiante que ademais ten un sabor especial. Hombre, claro, é que ese día parece que sea, parte que se pagan hasta as andrullas hasta que se pagan especiales. Hombre, claro, sí, sí, sí. sí eu só lo sinto que non poda gastar. <laughs> pero, pero, oye, pero se me colledes, ahora xa temos sabe. Sí, Entonces, ah, sí. Hasta ¿eh? Gudiña... Sí, sí, na, hasta Gudiña chega, sí, sí. Bueno. Sí, sí. O que sempre, a libre collo vos De verdad que é moito traballo, verdad? A, a, Andrés, é moito traballo coordinar todo isto porque como dixeche 20 20 23, 27 Sí, 21, 21, mas, mas despois pode haber 4 ou 5 carrozas, imagínate. Carai. 4 ou 5, 10. Extraordinario. Porque as sorpresas sí, sí. que veñen despois e tal. Eh. Entón, claro, tens que coordinar para a hora de empezar a comer. Claro. claro. Uh -huh. Yo... É complicado, é complicado é sí, traballo, señor, eh? sí, é traballo, pero bueno, hai xente, hai xente, entonces non hai tampouco problema. O que pasa é que sempre estás preocupado. Hombre, é lógico que eu o, entonces Hai que rodearse dun bo equipo porque est, eh, eh, a ver, eh, está agora de alcalde Andrés, outro, outros e tal, pero compre un equipo para poder eh, poñer sí, en marcha sí, todo eso, sabes? Por porque eso senón... digo eu que fai máis o que quere co que pode. Tamén. Eso sin duda. Tamén te digo outra cousa, non hai nada imprescindible. Nada. Tamén. Eh, temos que eh, temos que contar con todos. Que sí, señor. Claro, claro. claro. As cousas son así. Sí, sí, sí. Que te agradecemos moitísimo, Andrés, que nos bueno. dedicares este, estes minutos e eh, que desexamos que teñan moi, moitísimo éxito, que seguro está garantizado, posto que o tempo vai no, va, vai no acompañar. Vai, o tempo vai falar. Vale. Sí, penso que sí. Eh, eh pero non te incomodamos máis, porque seguro Nada. que tes, tes, tes obligas con, con, con bueno, outros povos, seguro que tes que... Pues pois mira, pois pues ahora mesmo teño que ir a Fradelo. A Ah, Xa ben afectado xa. Bueno, es que... Me teño que dividir, tuve que ir a comer a comer a Villariño e ahora teño teño que ir a Pradelo. E, e, e, que, é a comida, pero non podo estar en outro lado. Claro, claro. E, é que, aquí, teño que ir a outro lado. É que viene do Bolo é, unha, é un dos, dos concellos con máis mm, número de poboacións diseminadas, verdad? Claro, 52 núcleos. 52 núcleos. Tío. Claro, entón, tú imagínate eso. Tú imagínate que é ir a recoller a basura a 52 núcleos. Solo eso. Claro, claro. O gasto que hai. Cuando lle cobras o trimestre 4 euros épico. Sí, sí, Vaya. sí. Bueno, pois... Eh, que teñas moitísimo bueno, éxito bueno, e, e, e, de aquí a maio ainda teremos que falar outras veces, eh? Bueno, pois pues, pues, eu un encantado de falar con vos, moitísimas sí, gracias. Sí, sí, por porque queremos saber, queremos saber que, que equipo vas a presentar, eh, todo que É que nosotros facemos como aquelas mulleres, queremos saber de todo. Me parece perfecto. Tamén hai mulleres, sempre están al lado meu tamén, eh? eh hombre, sí, sí, el rodease un gran equipo. Están eh? Este sí, señor. Bueno, un, un aperta grande, Andrés, moitísimas grazas. Igualmente a todos vos. Venga, Veña, sorte. Apertas, vale. Graciñas. Gracias. Hasta Venga, hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois pues despedimos a Andrés con música case de entroido. Veña, sí. adiante. Thank you. la lela, ay la lela, ay la lela, lela.